golle simoore nogas e ɗiɗi bandiraɓam babiraɓam keroɗe ko jogormi jabare on ɗo ko nden ɓe nani o haaldate maɓɓe ko barhutankoore ɓe ɓeydi wiidi cel o wiɓe komi yahuda jibinaɗo tarse e nder diwan silisi kono koɗo e ndeɗo saare mawnumi nehimi ko gamaliyel ko kanko janginimi sari e taniraɓe men o no selliri mboɗo hewno himɓe faade allah hono no goruɗon hande ni mi lebti rewannoɓe ngol ɗo laawol ɓe ha maayi mi jaggi worɓe e rewɓe mbaɗmi ɗumene kasowo hoorejo yettunoɓe sadak o e goomu howoɓe ngu fof joni kam seedeji ɓe totti kam kadi ɓatakeji faade bandiraɓe yahuda en wonɓe damas ɓe ɗo jaami gam tongoyde wonɓe toon ɓe mi adda ɗumen yerusalem belene pawe kuugal nden mi yehi ha paandimi damas tan heddanaki e hoore annore mawde ummi dow asaman yayni salajam njanmi e leydi nanmi dande ene wiyami sol sol holi ko waɗi aɗa leptami jaabimi mbimi jomiraɗo holi an o wimi ko min yeesu nasaret naajo mo leptata o wondunoɓe am ɓe jiino annore nde kono ɓe nanani dande haaldatnonde am nde nden mbimi jomiraɗo holi ko ponmi wadde jomiraɗo wimi ummo naat damas ma haalane toon ko jamiraɗa wadde ko fof wondunoɓe am ɓe ɗoyimi ha nder damas saabu annore nde wumninomi gorko goto biyeteɗo ananias ine wonno ɗon ko nunduɗo e nder saria o te yahuda wonɓe damas ɓe foof ina cettanomo moƴere o ari to am o wimi sol bandam wumtu ɗon tan gumtumi jimomi o wi allah taniraɓe men o fodanima andude saago mum fodanima yiide pewɗo o e nande haala mum kañum e hoore mum gati ko an jogori settanademo e jeese yimɓeɓe foof ko jiiɗa e ko nanɗa ko joni noon holiko patata ɗum mo baptiseɗa lawƴaneɗa bakkatuji ma tawaɗa ewno inde makko nde nden mi ruttima yerusalem tawi mboɗo toro e galle allah he kemmi jiiɗe jiimi jomiraɗo ene wiyami heño yaltu yerusalem ko ɓuri yawde sabu ɓe jaɓata seedan faguma faade am jaabimi mbimi jomiraɗo ɓeɗo ina gandi mboɗo yahatno batirde yo batirde sokoyde e fiyoyde gonɗinɓe ma ɓe nde ƴiƴam seedema eccen rufetende mboɗo tawa te mi weltinoma hen kadi komin renatno warɓe mo ɓe comci mumen nden o wimi ya ko min nelma to woɗɗi haa to ɓe gona yahuda en ɓe diɗɗal ngal heeɗi pool haa nde haali ngol kolngol ko nden ɓe ɓamdi ɓe goni e wullude aɓe mbiya aɓe ciyeka aɓe tuuɗa wutteji maɓɓe kadi aɓe ulla leydi hoorejo o yamiri yo pool naani e nder tata he nannore karwasuji ngam anndude hol sababu diɗɗal ngal ina wullira ɗum ni nden ɓe kaɓɓimo ngam karwisaade mo o wi mawɗo gonnoɗo ɗon o mbele oɗon jamira karwisaade ngendiyanke rome mo suwa tawa ñawede nden mawɗo nani ɗum habroy ɗum hooreji o wi holiki jogorɗa wadde mato anda o gorko ki gendiyanke rom nden hoorejo yahi to pol namni ɗum wi bele ko a gendiyanke rom pol jaabi wi ey hoorejo heɓti wi min ko ma jommi kalis kewɗo nden dañmi wontude gendiyanke rom pol wimo kono min ko ɗum muynumi ɗone ɗon worɓe jogornoɓe fiidema ɓe jelta hay horejo huli sabu andi pol ko gendiyanki rom te tongidum jange mum de wonno horejo yinno ko laabede ko yahudi en be pay pol ko o wopatima o yamiri ardibe yettinobe sadak be e nyaawirde towne nde fof yondentu caggal dum o addi pol o darni dum e jeese mabbe